hacer nada mejor para que mis hijos sepan que una nunca se rindió. Uso tu calor. Voy persiguiendo un sueño que no llega, me quedo en medio de la tiene alas, son como una fiera. Indomable. vida. Persiguiendo un sueño es el, tema con el cual se abre el primer trabajo discográfico de Bandada, el nuevo proyecto de Marian Ruiz. Ya estuvo por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, más concretamente el pasado 1 de febrero, pero hoy vuelve otra vez, eh, esta vez junto a César Sánchez, uno de los colaboradores, digamos así, en este disco, para desgranarnos no todo el disco, sino parte del disco que acaban de publicar. Eh, para hablarnos un poquito también de los conciertos que ya han realizado y para presentarnos el concierto de mañana viernes en la Escuela Navarra de Teatro y también para ofrecernos algún tema en acústico en directo. O sea que hoy el programa va a ser es solo para ellos, va a ser solo para Bandada, para este proyecto de Marian Ruiz. Eh, Arracha León, buenas tardes a los dos. Arracha León, Álvaro, ¿qué tal? Eh, vamos a comenzar hablando un poquito de vosotros. Comenzamos con Marian Ruiz, cantante, compositora. Cuéntanos un poco <laughs> esa trayectoria que tienes desde pequeña. Bueno, pues sí, yo ya llevo en el mundo de la música pues más o menos desde los 22 años que tuve mi primera banda de rock, eh, <laughs> hace ya 18 <laughs> Y bueno, eh, luego pues eh, durante un tiempo también estuve sin tocar, después eh, me dediqué además al teatro, estudié teatro tres años, después volví a tocar con otro chico en Small Band, en una pequeña formación, también con César he estado tocando rumbas, año y pico, casi dos, y ya luego pues me metí en este proyecto musical así como un poco más, no sé si llamarlo serio o más grande. Y, eso es lo que estamos ahora con bandada, a tope. Y César Sánchez, que también ha hecho, entre otras cositas, monólogos, ¿no? Por ahí. Sí, sí. De hecho, yo vengo del teatro, y en concreto del monólogo. He hecho, llevo muchos años haciendo monólogo. Y, y, lo de la guitarra, pues bueno, hace años que, empecé a tocar y tal, y a componer y, y ahora dijimos, pues ¿por qué estas canciones no las sacamos del cajón y, y, le damos luz? Y eso es lo que hemos hecho. Metidos de lleno ya en este proyecto, vamos a repasar un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio, alguna anécdota que haya que contar por ahí. <laughs> bueno, anécdotas muchas, ¿no? Nos están ya pasando. Sí, por ejemplo, la de, Kiran, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí, la de Kiran, sí. Porque lo decimos... Sí, dilo, dilo tú. Sí, pero... Te cedo, te cedo. Sí, vale, lo vamos a adelantar. <laughs> te cedo la palabra. somos pareja sentimental también y tenemos un... <laughs> hay que decirlo todo. Sí, hay que decirlo todo. Entonces, eh, tiene tres años y, bueno, ya ha colaborado en... Eh, en una de las canciones. Y cuando fuimos a grabar, pues, jolín, eh, con nosotros en casa cantaba de lujo y cuando fuimos a grabar, pues no, no había tu tía. Entonces, pues bueno, sin más, el productor, que esto lo hicimos en el estudio del productor de, de Cho, doctor Cho, eh, ya el productor engañándole con galletas, tal, no sé qué, y que no quería el tío, y bueno, y al final... Sí, pues al final se animó, así un poco, ya empecé yo a cantar y ya él pues, eh, pues dijo, venga, pues ahora ya me animo y, bueno, y conseguimos que grabara su vocecilla en uno de los temas de bandada. Y, bueno, el proceso ha sido muy bonito, ¿no? Eh, ha durado pues, dos meses y medio, más o menos, desde septiembre hasta noviembre, ahí en De La Chan 100% Records, el estudio del doctor Cho, de nuestro productor y bajista también del disco y bueno, pues eh, encantados, nos ha tratado de maravilla, es un tío encantador, un músico de la hostia, con perdón, y, y bueno, pues muy bonito todo, sí, muy mm. bonita la experiencia. Y el disco, como veo, también tiene bastantes colaboraciones, tanto en la música, en la, en la fotografía y en la maquetación. Sí, sí, hemos, hemos tenido mucha suerte, yo siempre digo lo mismo, gracias, ¿no? Es una palabra que hay que decir porque, porque hemos contado, bueno, en el diseño y todo con Patrick de Blas eh, de We Are Musgo, una diseñadora gráfica pues estupenda, también majísima y, muy creativa. Luego también la mujer pájaro, que es así también un poco el símbolo de bandada, la ha diseñado Leire Olcoch, una amiga y artista también de Tafalla. Y luego hemos contado dentro del disco ya, propiamente ya con, colaboraciones de, grandes músicos también y de artistas también como Carlos Chagüen, Cuchi Romero y Marcos Fernández, que bueno, pues ha sido un lujo, ¿no? Para mí, que soy una desconocida, pues imagínate, ¿no? Que, colaboren gente ya pues, más consagrada y con una trayectoria amplia pues muy bonito y muy contenta. Eh, doce 12 canciones son las que se incluyen dentro de lo que es este primer trabajo, 12 canciones que ya venían hechas desde hace tiempo o yo, <laughs> me toca. <laughs> me pide permiso, oye. Esto hace el 1, 2, 3. Luego en casa manda él, ¿eh? No os Pues <laughs> eso es como el chiste, ¿no? Yo en casa tengo la última palabra. Sí, cariño, lo que tú digas. pues sí, 12 canciones, de las cuales, eh, bueno, eh, Marian obviamente cantan todas, porque es, yo, yo estoy acompañante, pero sí que he tenido eh, el honor de, colaborar en cinco temas, de componer cinco temas, los mejores, tengo que decir. <laughs> Y... siempre dice lo <laughs> mismo. Siempre digo lo mismo. están, muy chulos, ¿eh? sí, ¿eh? nada, bueno, los 12, los 12. Y, un poco eso, y yo, pues mi, función este, en este, disco es eso, el, haber colaborado con esos cinco temas y el acompañar en los 12 temas que, que, es la leche, poder colaborar, estar ahí con esos músicos que es de los que aprendes y, y muy bien, la verdad que la experiencia muy chula. El jueves 8 de febrero eh, estuvisteis en el Garasi, el 16 realizaste un, showcast, o como se diga, esas historias raras, <laughs> en la Morea. <laughs> Una presentación. Eso <laughs> es. ¿Qué tal los eventos para comenzar este proyecto? Bien, muy bien, sí, la verdad es que el concierto del Garasi fue muy chulo, ¿no? Ya un poco más, ya con batería, ya un poco más de pues no, de, de, cuerpo, ¿no? Ya, entonces está bien también un poco para ver un poco el feeling, ¿no? Con la gente, para soltarte también un poco, ver un poco qué provocar un poco estas canciones, ¿no? La gente y, la verdad es que muy bien. Y luego, pues en, el otro día estuvimos en FNAC, pues también haciendo... En el CAR estuvimos antes, perdón, y el viernes 16 estuvimos en, un FNAC y también haciendo una mini presentación. Y bueno, pues muy bien. Yo creo que esto es un poco para romper un poco el hielo y, que te sirva un poco pues, eh, de calentamiento de cara a mañana, sin más. Me encanta desayunar a tu verita. Me encanta desayunar de ti. Me encanta si despertamos sobre las cuatro, ponernos a jugar un rato y volvernos a dormir. Me encanta que me veas como un iceberg y ver que se derrite con esa piel. Vuelve tu cuerpecito, que es tan bonito, que me nubla el pensamiento una y otra y otra vez. Me encanta tu manera de andar y coger la mano que me da. me encantas por ser indio y no tener los ojos negros, pues deseo ver tus besos cabalgando por mi tiempo, porque solo el mirarte es motivo de contento. Ya está aquí el videoclip de Persiguiendo un sueño. Una vez cumplido el sueño, ya sale el disco, sale el videoclip. Eh, cuéntanos un, o contarnos un poquito cómo fue el proceso, dónde se grabó, quién ha estado colaborando en él. salgo yo en él. <laughs> Mira, <laughs> soy, el del coche. <laughs> el que me mete caña. Pues este es Fermín Lizarraga de Ojo Cítrico, que es un, colega, un antiguo colega del instituto, de cuando yo iba al instituto, madre mía, que hacíamos teatro y todo juntos. Es que la vida es así. Y entonces él ha sido el que ha, eh, el que ha hecho ¿no? este videoclip, el que lo ha grabado, lo ha mezclado y lo ha hecho con mucho gusto. La verdad es que con medios más bien, más bien básicos, ¿no? Tampoco con muchas parafernalias, la verdad. Y lo ha hecho, eh, yo, yo estoy muy contenta porque lo ha hecho con mucho gusto, con mucha sensibilidad, ¿no? También, sabiendo un poco lo que hace y en distintas ubicaciones, algunas eh, por aquí cerquitas o sea, no nos hemos matado mucho la cabeza, las salinas de Beriain, eh, ¿Dónde más hemos estado? En Azcaba, en el Monte Azcaba. En el Monte eh, ¿Qué más? Distintos eh, escenarios, porque como es una pequeña road movie o algo así, pues voy como transitando por distintos paisajes. Entonces hemos intentado pues que haya un poco nieve, desierto, mm, verde, carretera. Sí, en la escuela grabamos. En la escuela de teatro también. Y luego han colaborado pues la familia entera, o sea, mis cuatro <laughs> cuñados, tres cuñados y cuñada. O sea, perdón, tres cuñados no. Mi... <laughs> <laughs> o sea, mi pareja César, luego mis dos cuñados, mi cuñada y luego pues un colega de teatro, Sergio Salinas, Guillermo también, Guillermo López también de la escuela y bueno, entre amigos. Clara, digo, Clara, que Otra cuñada, claro, por eso decía cuatro, ya decía yo que... <laughs> y muy bien, y no sé, yo creo que el resultado ha sido bastante así bonito. O sea, que, os vino bien que llovería y nevara para hacerlo. Pues mira, lo de llover fue una movida, ¿eh? Porque ahí se me fue un poco... Es un secreto, ¿no? <laughs> es un secreto, pero bueno, que, mi intención era mojarme, pero al final vi que que me tenía que quitar el paraguas y se me fue la olla, dije, venga, o sea, estoy rodando un videoclip, <laughs> por si no lo vuelvo a rodar nunca más. Y al final me acabé ahí mojando de arriba abajo, pero guay, risas. es, un secreto, pero, pero que la lluvia era mentira. <laughs> Hay muchos secretos ahí. encima del camión cisterna con, la manguera ahí. Sí, la verdad es que luego hay muchos trucos, pero... Mm, pero estaba chulo, sí, chulo. Está chulo. Mm. Eh, volviendo otra vez al disco, ¿de qué forma se puede conseguir? ¿Lugares en los que se puede hacer con una copia física? Pues, eh, pues tenéis en Car, en la tienda de la calle Comedias de Lo Viejo de Pamplona, en el Garasi, en el Mesón de la Navarrería, en el Centro de Yoga Vasatki de San Juan. Y también tenéis también en la FNAC de La Morea, también en esos puntos físicos. Y luego, si lo queréis conseguir pues digital, pues está nuestra página de Bandcamp, de Bandada, y ahí lo podéis comprar también digital y físico, os lo mandamos a casa. tenéis ni que <laughs> solamente lo mandamos a casa y por, por WeTransfer. Así que lo tenéis mm. ahí, si lo queréis conseguir. Y para contactar con la banda, para contactar con este nuevo proyecto de Marian Ruiz... Pues nada, las, eh, mi teléfono es 657-933808. Tenemos el mail bandadaoficial.com. Y luego, pues si aparte nos queréis seguir, pues tenemos todo: redes sociales, todo, eh, YouTube, Facebook. Estamos en Spotify ya. ¿Ya estamos? cierto, sí. Ah, <laughs> mira, desde ayer, desde ayer, que es que me lo escribió la que nos lleva a las redes a última hora y, ya estaba yo casi con el ojo cerrado. <laughs> Y, y, o sea que si nos queréis seguir, pues, pues ahí estamos. Pues si os parece, no vamos a desgranar todo el disco, pero sí seis de los temas, ya que el disco completo la gente lo puede escuchar en las redes sociales, como bien has dicho. Vamos a escuchar seis temas, vamos a comenzar con el primero de ellos, ¿con cuál...? Pues no sé, vamos a darle a... La Dama, por ejemplo, con Marcos, que está también ahí. Venga, esa. Potente. te da un beso en la frente. Ni caprichosa ni asesina, no entiende de género ni de ideología. Como un pájaro de fuego, es el tiempo entre tus dedos. Te dices sonriendo, ¿a qué esperas? Apura el momento, camino a tu vera. a la calle que en vez de billetes cuenta los besos que te faltan por dar. Búscate un sueño que te dé alas y hace tus noches un cielo de estrellas para amar, un cielo de estrellas para amar. susurra, no de nada por sentado, no acumules tristezas ni riquezas, de poco te sirven en el otro lado. Vive la vida intensamente, mirando a los ojos de la gente. Cuando vengo a buscarte no estás preparado, tú disfruta el mal rollo al carajo. la calle y en vez de billetes cuenta los besos que te faltan por dar. Busca tu sueño que te dé alas ya de tus noches un cielo de estrellas para amar, un cielo de estrellas para amar. uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el primer trabajo de nuevo proyecto de Marian Ruiz, eh, la dama. ¿Qué, estilo de música es? Eh, un poquito la letra de la canción. Sí, pues bueno, esta en concreto la compuse yo, <laughs> sin más, ¿eh? Y va un poco sobre la muerte, o sea, al final habla un poco de eso, de, vivir un poco la vida, ¿no? Que la señora de la guadaña pues aparece por ahí cuando menos te lo esperas y, y bueno, y más vale que nos pille bailando, ¿no? Y cantando y alegres. Y va un poco de eso, ¿no? De, vivir el momento y de, disfrutar también. Y de la dama pasamos a otro de los temas. Vale, pues por ejemplo, estaba en la siesta, que es un tema que ha compuesto César, un tema de corte social, con un rollo un poco ahí más flamenquito y bueno, muy, muy chulo también, ¿no? Que habla un poco de, de, las problemáticas que te puedes encontrar ahora actualmente, ¿no? De todo tipo. Esta noche me he soñado con pueblos desamparados. He soñado con desastres naturales, infernales. He soñado con cien guerras, con tanques, con metralletas, convertidos en los ríos, con mil niños recibir. viejos desahuciados, con pateras que naufragan, con un paro que no para. He soñado con mujeres que se compran y se venden, con ladrones de corbata y mendigos entre ratas. Y no dejaba de llamar a Dios no contestaba, estaba en la siesta. Ya que nos debe una explicación. Haremos ruido para ver si despierta. Ya que nos debe a todos un perdón. Vamos a hacer ruido para ver si despierta. Para ver si despierta. he visto el final. He visto a unos pobres yonkis poniéndose en un portal. He visto mucha madera y demasiadas enfermedades. He visto a tela de hijos crecer sin padre ni madre. Y no dejaba de llamar a Dios. No contestaba, estaba en la siesta debe una explicación. Haremos ruido para ver si despierta, ya que nos debe a todos un perdón. Vamos a hacer ruido para ver si despierta. pasando un poquito el disco de este proyecto de Marian Ruiz Bandada. Hemos escuchado La Dama, hemos escuchado el tema Estaba en la siesta. Nos vamos con el tercero de los temas. Sí, pues bueno, pues vamos a darle a, por ejemplo, el paseo también con mm. Cuchi Romero, que ya que es de Berriozar, pues... Muy chula, muy chula. Muy chula también de César. Eh, una canción muy poética que habla un poco de, del, devenir, ¿no? Desde que naces hasta que, hasta que te vas, ¿no? Una canción, a mí especialmente me gusta mucho, sí. Eh, ¿La más rockera del disco? Puede ser, sí. Posiblemente, hmm, sí. Yo creo que sí, ¿no? La más hmm. rockera, sí. Sí. camino que andar. Con cariño de nuestra familia, jugantito y con alguna prisa, de querernos hacer ya mayores, cambiamos el trote para ir al galope. Eh, después de escuchar El Paseo con la colaboración de Cuchi Romero. Sí, pues vamos por ejemplo con Nacía para disfrutar, también otra canción que tiene mucho que ver también con, no sé, yo creo que esta a las mujeres les llega especialmente, ¿no? Eh, la compuse yo, <laughs> pero bueno, da igual, ¿no? Eh, pero sí que es una canción también muy fresca que también te da un soplo ahí de, aire fresco y hay algunas mujeres que me han escrito dándome las gracias un poco porque esta canción les ha llegado, ¿no? Mm. De alguna manera especial y bueno, pues también es, me gusta mucho cantarla. Mm. pasar la tarde. Voy a dejar el aire correr, el aire correr. En este mundo que va tan deprisa, se nos olvida que todos los días cositas pequeñas hacen la vida más bella. Ya solo quiero ser esa mujer que sale a la calle a bailar, ya solo anhelo ser esa mujer que ha nacido para disfrutar. a gustito hacia adentro. Voy a dejar el aire correr, el aire correr. En este mundo que va tan deprisa, se nos olvida que todos los días cositas pequeñas hacen la vida más bella. Ya solo quiero bailar, que solo anhelo ser esa mujer que nació para disfrutar. Mi desnuda y desperta Así está el paseo nacida para disfrutar y el último... Venga, elige tú, César. Yo. Eh, <laughs> una de las que no cantemos, claro. Una de las que no cantemos, pues que puede ser eh, el, el por ejemplo. Venga. Señales de arena. Señales de arena, que también es un reggae. que la vida me sorprenda con algo sin dificultad. Oh, oh, oh, Pero se empeña en volcar toda su hostilidad en mi puerta cerrada y abrirla de par en par. Las lunas que veré sin ti, mis dudas girando sin fin haciendo señales de arena. Quisiera decir que esto es así, como en mis sueños. Guardo mi latir entre tus manos. Soy ese trozo de hielo deshaciéndose entre mis labios y tus dedos. Estoy sembrando semillas de esperanza que rompan mis penas al brotar. Pero el miedo viene y va y vuelvo a despertar en mi cama empapada y sin ganas de hacer nada. Las noches que se perderán, los días que no llegarán haciendo señales de arena. Quisiera decir que esto es así, como en mis sueños. Guardo mi latir entre tus manos. Soy ese trozo de labios y tus dedos. Pues ahí estábamos desgranando temas que te puedes encontrar en lo que es el primer trabajo de Marian Ruiz, el primer trabajo de bandada. La dama eh, estaba en la siesta, el paseo, nacida para disfrutar y señales de arena. Hay que decir que el disco completo lo puedes disfrutar en las redes sociales, en Spotify y en YouTube también está. Sí, sí, sí, tenemos canal, tenemos el videoclip. <laughs> Tenemos de todo. tenemos de todo. <laughs> Naranja, limón, pipas, <laughs> y vamos con otra cosa importante que también estáis aquí. Por ello, es que mañana viernes 23 de febrero presentáis el disco en la Escuela de Navarra de Teatro y a lo grande. con colaboradores, con un montón de historias, con firma de discos. Eh, contarnos un poquito cómo va a ser ese fiestón de, apertura, ¿no? Pues sí, un fiestón, sí. Un fiestón y bueno, desde aquí os invito a que a los curiosos o... Siempre eres desconocido, ¿no? Hasta que poco a poco te empiezan a conocer. Entonces, bueno, es importante, o a mí, pues que la gente, ¿no? Pues que, que los que os animéis, aunque no nos conozcáis, pues que vengáis, ¿no? Porque, sobre todo porque va a venir gente muy, muy artista y van a estar todos los músicos de la banda, las coristas y alguno a más, algunas sorpresas, gente invitada. O sea, yo al final vale, sí, estoy ahí, pero es que voy a estar rodeada de gente tan, tan buena y tan maravillosa que, que solo por eso ya pues merece la pena ¿no? asistir a, este concierto ¿no? también, por toda la gente que, que, va a estar ahí acompañando. Y bueno, sí, habrá sorpresas. Em, invitados están Jolis Muñoz, un cantador flamenco. Y también está Gabriel Gainza porque ni Carlos Chagüen ha podido venir, ni Cuchi al final tampoco ha podido. Y Marcos está en Chile de vacaciones, <laughs> entonces, <laughs> pues bueno, pues van a venir otros, otros compañeros de, de este mundo de la música, así que pues ojalá que os apetezca y que os paséis por allí, por la escuela. El concierto empieza a las 8, pero la apertura de puertas es una hora antes. Sí, a las 7, para que la gente pues se eh, os apetece pues tomar algo, pues unas birras. Sí, eso es, habrá servicio de bar. Sí. Entonces, muy bien, para allá. El merchan un poco, pues pues unas venderemos. Eso es merchandising, ¿no? Que ya tienes ahí un montón de historias. Sí, bueno, camiseticas, cositas, así que nos hacía ilusión también tener, ¿no? Un poco de merchandising. y al finalizar el concierto estarás firmando discos. Sí, ojalá, ojalá firme muchos. <laughs> <laughs> sí, de eso se trata, de firmar unos discos, saludar a la gente, ¿no? Y bueno, y, contenta, ¿no? De, estar ahí con, el calorcito de la gente, que es al final, es que estas profesiones son así, tanto el teatro como la música, si no viene el público, pues, pues no es lo mismo, no te la gozas igual, así que el público mm. es lo que vale, sí. Pues si os parece, mientras os vais preparando para un par de temas en acústico, eh, vamos a escuchar otro de los temas del disco. Nos tema nos vamos igual con el tema Pájaros eh, de Libertad. vale, mm, Muy chula, muy chula. las ganas de bailar, porque este mundo va mal, este mundo va mal, muy mal, muy mal. La gente no tiene ya parné y ha perdido las ganas de soñar, pero hoy sacudiré mi ropa en la ventana una vez más. Pondré alas a los vientos y sacaré mi voz avanza por el mar. Porque este mundo va mal, este mundo va mal, muy mal, muy mal. Las carchas de surcos en la piel, madre tierra se empieza a cabrear. Pero hoy sacudiré mi ropa en la ventana una vez más. Pondré alas a los vientos y sacaré mi voz a pasear. A ver si se despiertan los pájaros de la libertad. volver a empezar y a luchar. sienta en un triste banco y no para de pensar, de pensar en el monstruo que le asola y le torna su existencia en una gris soledad. Y salía uno de sus cigarrillos y se alía con el canto de los grillos por no escuchar al fantasma del castillo de su ser. Y es que en su realidad. Se funde los cuartos en esas maquinitas llenas de colores que atrapan su mirar, que corroen sus ratos. Y su dignidad va sintiendo perdida cuando vuelve al hogar con el alma vacía. Y piensa en la cuarta, prepara la mentira que le hunda más. La dieta que nunca falta en su día se basa en cerezas, fresas y si hay suerte sandía. Sus amigos se llaman conciencia y vino. El uno le dice para y el otro vente conmigo. Y sus manos pegadas al botoncito pa' que gire la ruleta sin parar, sin ganar más que un trocito de su llave y soledad y su vida se va yendo de bar en bar, vagando por aquí, vagando por allá. Y jamás cambiará si no son monedas para seguir fundiendo los cuartos en esas maquinitas llenas de colores que atrapan su mirar, que corroen su rato y su dignidad va sintiendo perdida cuando vuelve al hogar con el alma vacía y piensa en la cuarta, prepara la mentira que le hunda aún más. Vamos con corazón al viento. Me arrepiento de las veces que perdí mi tiempo, lamentándome de todo y al final, ¿pa' qué? De las veces que solo bebí el amor a medias del dolor que me cegaba la visión de un bello amanecer. Por eso vamos a reír, aunque las lágrimas sigan cayendo. Que el mundo no se va a parar y aún nos queda mucho por lo que luchar. Así que vamos a cantar aunque la voz se nos esté partiendo. Que no nos quiten la ilusión y si una nuestro corazón al viento. arrepiento de las veces que perdí mi tiempo. Lamentándome de todo y al final, ¿pa qué? Y me arrepiento de no haber sabido ver más que una parte de la inmensidad que hay oculta en tu ser. mostrarme más pequeña cuando yo era más grande de que el miedo haya frenado mis instantes. Por eso vamos a reír, aunque las lágrimas sigan cayendo. Que el mundo no se va a parar y aún nos queda mucho por lo que luchar. Así que vamos a cantar, aunque la voz se nos esté partiendo que no nos quiten la ilusión y si una nuestro corazón al viento. Así que vamos a reír, a reír, aunque las lágrimas sigan cayendo. Sigamos caminando hacia nuestros sueños, que el mundo no se va a parar, sigue adelante que aún queda mucho por lo que luchar y amar. Dale la vuelta al miedo construyendo, sacándolo para afuera con tu fuego. Ese que brilla por dentro. Así que vamos a reír, aunque las lágrimas sigan cayendo que el mundo no se va a parar y aún nos queda mucho por lo que luchar por eso vamos a cantar, así que vamos a reír, que no nos quiten la ilusión y si una nuestro corazón al viento, y si una nuestro corazón al viento, y si una nuestro corazón al viento. Pues ahí estaban dos de los temas en acústico en directo que nos han ofrecido Marian Ruiz y César Sánchez para presentarnos este proyecto musical de Marian Ruiz, este proyecto de bandada, que eran los dos temas titulados... Gris Soledad y Corazón al Viento. Gris Soledad un tango y Corazón al Viento pues más rumbita. Pues Marian Ruiz, César Sánchez, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Álvaro, por invitarnos por segunda vez y, ojalá podamos venir muchas más. Eso espero, <laughs> espero que ya el año que viene o dentro de año y medio lo vamos a dejar un poquito rodar el disco eso es. Estéis otra vez para aquí para hablarnos de lo que es el pues Cuando, estuvimos en las ventas, no sé qué, pues... <laughs> eso, es, eso es, <laughs> eso es. <laughs> Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Y a la gente recordar, mañana viernes 23 de febrero a las 8 en la Escuela Navarra de Teatro, el concierto, presentación de este nuevo proyecto musical de Marian Ruiz, el proyecto Bandada. esperaba tan pronto, ya ves, tampoco tan tarde. Nos elegiste antes que nosotros a ti. Pero te digo desde este silencio que envuelve mi alma y tu corazón. Sin duda vienes de un lugar llamado amor. Sin duda vienes de un lugar llamado amor. A veces creo que tengo más miedo, más miedo que ganar y complicarme una vida que ya es de por sí complicada. Pero te pienso y te siento por dentro, imagino tu cara al despertar. Veo a tu padre sonriendo en mis brazos y me echo a temblar. Mientras espero, yo solo sé que tú me vas a enseñar, mucho más que yo a ti. Y cantaré tu nombre a las estrellas y adornaré mi pecho de mujer con tu presencia. Intentaré dejar en ti solo una estela para que tú llegues a ser. No sé si lo haremos mal, no sé si lo haremos bien. Sin miedo vamos a vivir esta pequeña locura que es la vida y su hermosura. Y cantaré tu nombre a las estrellas adornaré mi pecho de mujer con tu presencia, intentaré. dejar en ti solo una estela para que tú llegues a... a ser o que tú quieras. Cantaré, dejar en ti solo una estela para que tú llegues a ser aunque tú quieras. Bien, cariño. <laughs> Muy bien, ¿está? Lo tenemos, chao.